Chunka pusagniyoh kah kapitulo. Pin punta kah kasangmanta. Chay ratum kuna Jesus man asuykus patapurjako. Dios pa munay chakushampeja, pitah aswan rexisja kangman, nispa. Chaymi huk warmachata hayaykuspan, chaupin kupis hayaykacherja, hinaspan paikunatanirja. Warmakuna hina mana kaspaykichikqa, chikaptapunim mana yaykunkichikchu Dios pamunaychakusqanman. Chaynaqa kay warma hina umillakuqmi, Dios pamunaychakusqanpiqa aswan allen riqsisqa kanqa. Pipas ñuqapa sutiypi, kay warmata hina kuyakuywan chasqiqa, ñuqatam chaskiwan. Pitapas huchallichiqa, sinchi castigasqa kananmanta. Ñuqapi iñiq kay taksachakunamanta hukninta pipas huchallichiqpaqa, allincha kanman molino rumita kunkanman, wataruptinku lamar huchaman wischusqa kaynin. Mayna llakikuypaqmi pipapas huchallichisqan runakunaqa. Kay pachapi huchallichiqkunaqa kanqapunim. Ichaqa imaynaraq kanqa huchaman urmachiq runaqa. Chaynaqa, makiki utaq chakiki, hororos pas, jororospayawis churuy. Allinraqmi kanman huknin makillañapas utaq juru chakillañapas wiñaypaq kawsakuynikiqa. Chaynapi iskainin makinting, ota iskainin chakinting wiñaypaq raurachkah ninaman ama wischusqa kanaykipaq. Sichu ñawiki huchallachisuptikiqa allinnikipaqcha hurhuruwaq. Allinraqmi kanman Hugnin llawillanapas, causa kawsakuynikiqa. Chaynapi iskay ñawintin, rawrachkaq wiñay castigoman ama wischusqa kanaykipaq. Chinkasqa ovejawan rikchanachisqanmanta. Kaina uchuychakunataqa, amam hukllatapas despreciankichikchu. Hanaq pachapiqa paykuna kuidaq angelkunam, tukuy tiempu taytaypa hayllampi kachkan. Dios manta Diosmanta chinkas runaqa chinkasqakuna salvaqmi hamurqani. imani wachchiktaj, pachak ubijayuq runapa huknin ubijan chullaruptinqa manachum isqun chunka isqunniyuq ubijata tarimunan tarimunankama urhukunapi maskamunqa payqariki isqun chunka isqunniyuq mana chullaruq ubijakunamantapas mastaqa kusikunqa tarisqan kaqwanmi anaqpachapi kaq taytaykichikpas mana munanchu hukliampas, kay uchuy chakuna chinkananta runamasinchik imainam pampachanamanta runamasiki huchallikusuptikiqa sapampiya faltanmanta angyaykuy riqsikuptinqa paywanmi kaq allinyanakurunki mana kasusuptikiqa huk testiguta utaq iskayta pusay Chaynapi iskay utah kimsa testigoan asunto prueba naikichikpa. Paikunatapas mana kasubtinga, huñunakuskaykichikpiya nikuy llapallanman. Paikunatapas mana kasubtinga, Diosta mana kasukpagñaya, otag impuesto cobra hina huchasapapagñaya hapichi. Chihapta punim nikichi. Kay pachapi, watasqaykichikha hanaq pachapipas watasqam kanja. Kay pachapi kacharisqayki chikpas, anaq pachapim kacharisqa kanqa. Nikichiktaqmi. Sichum kay pachapi iskayllapas, huk sunjulla imatapas Diosta mañakuptikichikqa, anaq pachapi taytaymi hamkunapaq ruranqa. Maypipas iskayllapas utaq kimsallapas, ñuqarayku huñunakuptinqa, paykunapa chawpinpim kachkani. En Inapting mi pedroñata Jesús man nerja. Señor Llay, haika kutikamata wauji huchayiku Pan pampachasaj, hanchis kutikamachu nispa. Chayme Jesús ñata nerja. Manam hanchis kamayachu, aswanja hanchis chunka hanchis kamam, nispa. Mana pampachay serbiente manta. Chayraykum dios munaychakusqan harikchakun, Servientin kunamanta cuenta mañaj reiman. Cuenta mañaita hallarichkaptinmi, paiman pusamurjaku achka achka waranja de begnin runata. Mana Pagaita tiptingmi, Patronin kamachikorja chay de tinta, tukuy imantinta, tinta, churintinta, Chainape de visjanta paganampa patrón Chaymi corja. patronnin pañawpaqninpi paciencia y y pacienciaykuyaway, liutam jaiki, nispa. mi de patronnin manta pampachay korja. hinaspam corja. Kay tu parorja pachaklia de vejnen serviente masingwan. Hinaspam kunkanmanta haperuspan sejorja. Jupuay diboas jaikita. Nispa. Chaymi serviente masenja, ñaupaj nimpi ruega kurja, Paciencia y liutam jupullas jaiki. Nispa. mi manamunaspan karcelman ...de debisjanta jupunankama. Kaita hawaspankum, serviente yaqui sinchita jaco. Hinaspa merirjakot tukuy pasasqanmanta patrunninkuman willaq. Chaymi patrunnin hayarachimuspang nerja. Mana allin runa. Ruegawaptikin pampacharjayki lliw dibiwasjaykita. Hampas llaki payarikuwakchakarja, serviente masikimanta, hanmantapas llaki payarikusjayman hina. Nispa. Patrunnin piñakuruspanmi kamachikurja, liw de biskanta pagapunan kama kastiganan kupa. Chaynatam rurasungkichi kanak pachapi kaktaitaypas, tukoy sungkuy kichikuan runamasikichikta mana pampachapti kichikha.